אחר הדבורים האלה ידל המלך אחשורוש את המן בן המדתה האגגי וינשאהו וישם את כסאו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך, אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך ומרדכי, לא יקרא ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך, אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי באמרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, ויגידו לרעות היעמתו דברי מורדכאי כי הגיד לכם אשר הוא יהודי ויאר המאן כי אין מורדכאי קוראה ומשתקה ולא ואי מלא המאן חיימה וייבז החורש הראשון הוא חורש ניסן בשנת שתים עשרה למלך הקש וראש היפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומקום לקודש עשר, הוא קודש אדר. ויאמר המן למלך הקש וראש, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותך, ודעתיהם שונות מכל העם, ואת ותתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב יכתב לעבדם, בעשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה. להביא אל גנזי המלך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנח להמן בן המדתה האגדי צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בקודש הראשון, בלשנה עשר יום בו. ויכתב בכל אשר ציווה המן. אל הקשדר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה כי כתבה ועם ועם, כי לשונו בשם המלך אחשורוש נכתב ונקטם בתאבת המלך. ונשלוח ספורים ביד הרצים אל כמדינות המלך. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד, בשלושה עשר. לקודש שנים עשר, הוא קודש אדר. ושללם לבוז. בת שגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. הרוצעים יצאו דחופים מדבר המלך, והדת nit na הבירה והמלך habira ישבו לשתות melekh שושן נבוכה yashvu l'ishtot ve